i det mäktiges takt och de jagade ut oss ur byn. Och nu tror de sig säkra, de yvs över makt och märker ej tecknen i skyn. Ja, vi har vägrat att gå i det mäktiges takt och de jagade ut oss ur byn. Och nu tror de sig säkra, de yvs över makt och märker ej tecknen i skyn. Ja, vi blev dömda som stigmän till vildmarksliv Men vi kommer tillbaka en gång och då skall den brusa i vindarnas driv som en vårstorm, vår vildmarkssång. Ja, vi blev dömda som stigmän till vildmarksliv men vi kommer tillbaka en gång. Och då skall den brusa i vindarnas driv som en vårstorm vår vildmarkssång Ja, då skall den brusa i vindarnas driv som en vårstorm vår vildmarkssång